Azaroak emezortzi gaur astelena da eta berri albistegia duzue berrioza irratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia, Xabi? Bueno, pues musika da, de, datorkigu orain gaia, e, eh, gaia. E, berriozartarrak e, eh, kantatzera bai xabi aste honetan, nogeita batetik, oita lauera, elkarrekin abez, abez batzako, amaika lagun Pragan arituko dira, 2000 mairuko Prague Advent Choral Meeting delakoan, oibarko aritza, abez batzako bertze, irula honekin batera, iruneko mendia luna abez batza, osatu eta indartuko dute, txekiako hiriburuan hiru kontzertu emateko, Eskozia, Portugal, Holanda, Suitza, Irlanda, Ingalaterra, Austria eta Suedia herrialdeetatik joandako dako, bertze amabia besbatza ere arituko dira eta mengoek kontzertu bat kantatuko dute horietako bostekin batera zuzendaria ere berrio zartarra izanen da Joser Germán Antion. premonitori kastaroa gaztelekuan. Bai, premonitorik astaroa ama ama bost urte bilarteko neska mutilei zuzendua dago ikastaroan, ingurumena, seksualitatea, teknologia berriak, sukaldaritza elkarkidetza eta barreko gaiak landuko dira amairarekin gazteak, hudalen eskuko ziurtagiribat bat jasoko dute. Ezen emateko gaztelekoan, artekale kaleko seigarren zenbakian, aste hartetik ostiralera bostetatik zortziak bitarte eta larumatetan guizeko ameketatik eguerdiko ordubiak arte berriozarren erroldatuak, hogei euro horrendu beharko dute izena mateko orduan, eta berriozarren erroldatuak ez daudenak ordea, hogei tamar euro informazio gehiagorako, ikariari abildua hotmail.com edo behatzi lauzortzi 060 bat irurogei telefonoan. Eta mendialdea bi eskolako kontzeioa osatzeko autagaien aurkeste epea, gaur, bukatzen da? Bai gaur bukatzen da autagaiak aurkezteko epea aurkeztuak aurkezturik autagai bi gurasoen ordezkari gisa hauteskundeetan aukeratuak izango dira eskola kontseilua osatu asmoz azaroaren 28ean ospatuko diren hauteskundeetan justuki kulturguneko erabilera anitzeko gelan izango dira bozka ontziak. Eta kaleberri tabernan erakusketa mikologikoa. Bai, atzuko egunean, Javi Malo mikologo ezagunak, onjo eta perretxikoen erakusketa bat eskain duzuen, kale berri tabernan erakusketa hau osatuz, erakutsitakoa dastatua alizan zuten, kale berri tabernara urbildu zirenak. Eta bukatzeko atalonekin, espida, espina bifida elkartearen erakusketa. Biartik, azararen noita marreran, aforrako espina bifida elkartearen eskutik, erakusketa bat izango da, ikusiai kulturgunean elkarte honen baitan, hainbat programa eta ekintza bultzatzen dituzte, espina bifida pairatzen dutenen naiz, beren familiarren interes eta beharrak asetzeko espina bifida dutenen, dutenen eskubideen bozkora helua bidurtu da elkarte hau. eta kiroletako informazioa atal honetan e, eta berri honekin irekitzen dugu Larrate 0 Berriozar e, e, Futbol Club zazpi. Bai, Xabil, pasaren larun batean, larrate taldearen aurka jo katutako lehian, zazpigol sartu zuten berriuzartarrek eta ez zuten bat, bat ere jaso gauzak onela berriuzarko emakumezkoen regionalak, irupuntu gehitu dituzte, sailkapen orokorrean eta honekin, sailkapenean goiko postuetan mantentzea lortu dute, urrengo lehiakideak, ardoi taldeko neskak hauek ere, denboraldi ederra egiten ari dira, naiz eta azkeneko partidabiak galdu egin dituzten, bera azurrengo partidaz, partida, zaila izango dela suposa dezakegu ardoiko neskak, golaren atzetik dabiltzate, biziko goz. Beno eta gogora ekarriaz berriozar futbol klubeko gainontzeko taldeen emaitzak, nahi ez mendialdeak irol elkartearen saskibaloiko emaitzak eguzkiplaza.neten ikusgai daude. Música Bueno, eta guraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak, garazi? Bai, zerua odeitxu edo oso odeitxu izango dugula eta zaparrada txikiak botako dituela gaurko egunean, ipar osagaiko aitzea ulbizia ibiliko da, temperature iraukionez, maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi iloko dira. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datu zen orduetan berrioza, erratiaren sintonian fmko puntu edo ordu oro interneten euskiplaza.neten.